Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd iz knjige Umdat al-Ahkam došli smo do poglavlja Kitabu Dženaz, knjiga o Dženazi znači u narednom narednim hadisma koji je naveo koji je naveo autor knjige e, je sakupio znači hadise koji imaju koji imaju ovaj da kojima se izrađuju propisi vezani za dženazu. Naravno, tu ulazi vezano za dženazu, znači ulazi a, e, stvari koje su vezane za <clears throat> za, a, e, za gasuljenje, kupanje umrlog, za umotavanje čefine, za ukopavanje, tanjane e, dženaze, doba koja se uči i tako dalje. E, u ovom pogledu znači, nema hadisa koji govori, ima i vezi sa dženazom, a u stvari ulazi u druga pogleda, to su vesijet koji ima veze sa umrlim. A to ima posebno poglavlje u fiku koje zove uh, Kitabul Vesije ili Vesaja, i nasljedstvo, farajde. Znači, to su dva posljedne poglavlja u koji ovdje nisu spomenuti, a imaju vezi sa umrlim. <clears throat> Zato što u osnovi je umrla osoba, za nju su vezani mnogi propisi, ali na ovom mjestu je prvenstveno znači, vezano znači, gasuljenje, e, umotavanje u čefine i e, ukopavanje i namaz, naravno, prije ukopavanja prije što spominam prvi hadis, samo da podsjetim da da ono što je došlo u fiskim knjigama, kako navodi islamski pravnici, kada je umrli na samrti, da je osuneta da mu se učini e, telkin, a u stvari telkin je da se on postakne da izgovori še, e, dva šehadeta prije nego što preseli. U, po većini učenjaka sunet je da se umrli okreni da se okreni u pravcu kibli da se okrene u pravcu kible. To su spominjali prošli put i govorili smo i sa strane fika. Iako nema nešto direktno vjerodostojno po tom pitanju. Kada preseli osoba, zatvore, sunete da mu se zatvore oči. U nekim fiskim knjigama navode da, da treba da mu se, da mu se zglobovi kostiju na, na, na organima tijela da se malo potrljaju, masiraju kako bi se pripremila umrla osoba kako se pripremilo tjelesno pripremilo da, da može biti da, da se okupa, da su mota u čefine. Također sunete da se požuri sa dženazom <clears throat> osim ako ima potrebe da se odgodi da se odgodi ukopavanje ako je, treba nekog sačekati ili ode se u neko drugo mjesto i tome slično. Što se tiče znači, gasuljenja, umotavanje u čefinje, nošenje umrlog, praćenje, ispraćanje, klanjanje, e, dženaze, namaz i kupavanje, sve to potpada pod fard kifaje. Znači, e, obaveza koja je na nivou džemata muslimana, <clears throat> koju ako niko ne, od muslimana ne, ne izvrši, e, svi su griješni. E, oni koji znaju za njegovo stanje, naravno, koji znao za njegovo stanje, a nije a nije reagovao. A ako uradi skupina muslimana, ovo što je spomenuto za umrlog, spada grijeh sa ostalih. To je onaj, onaj propis fartifaje. Znači, idha kame bihi baduhum sekata itma an bad. Ili an baqin. Ako skupina muslimana izvrši taj propis, spada obaveza a, propisa tog sa ostalih, odnosno spada grijeh i obaveza sa ostalih muslimana. E, što se tiče dženazije, dženaza nama se klanja tako što se izgovori četiri tekbira po većini činjaka. Izgovori se četiri tekbira, klanja se stojić u stajačim položajem. Četiri tekbira, nakon prvog tekbira se uči Fatiha, nakon drugog salavat na poslanika, salam salam, nakon trećeg dova za umrlog, nakon četvrtog se malo sačeka i preda selam shodno razilaženom, da li samo na desnu stranu ili na lijevu i na desnu. <clears throat> A onda imamo ovaj propisa drugačiji i doći to za ovdje u tekstu hadisa, a to je da je došlo ovaj, da, da imamo dosta drugi e, ovaj, neki detalja vezani za, za dženazu, za umrlog, uopćeno, između ostalog, da je potvrđeno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao dženazu osobi koja je ukopana u kabur, da je otišao do kabura i klanjao dženazu. Također potvrđeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da prilikom dženazi kad se ukopa umrli kad se kopa da mu se da mu se dovi jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem selu lehu tathbit e, e, dovite dovite umrlom da ga Allah učvrsti fa innahu an yusal jer on će sada biti pitan što će biti pitan znači ona poznato ono kaburska pitanja znači tada je, a, e, tada je mustehab da se dovi da se dovi uh, e, umrla osoba nakon ukopa, svejedno ovaj svejedno podignutih ruku ili spuštenih ruku je uh, e, potom pitan i prenesen neki sunet. To je otprilike ono, onaj, što smo govorili, mi smo imali posebno predavanje vezano ženazu, pa smo govorili o onim zanimljivim stvarima uh, koje su potvrđene u sunetu, a razlikuje se od praksi koja postoji kod nas prvi hadis ovdje koji, koji navodi autor, koji se došlo dva sahiha, to je 152. hadis po redu. Babu salati, babu fi salati ala gaibi wa ala qabr. Ovaj naslov je postavio uh, Abdullah Besan. Znači on ne postoji u osnovnoj knjizi. Kaže, poglavlje o namazu, znači dženaz, klanjanje ženaze namaza, odsutnom i klanjanje dženaze namaza na kaburu. A ne bi hurirete radi Allahu anhu, kale, ne'a nebiju sallallahu alaihi wa sallam en neđašije fil jome ledi mate fihi. Od Ebu Hurira radi Allahu anhu se prenosi eh, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio o smrti Neđašija, o smrti Neđašija, namisnika u Abesini, filijom eladi mate fihi, u danu u kojem je umro. Što znači da je bio poslanik za mnog bavišen od strane Meleka. U Ahare žele Musalla, pa je izašao na Musallu, <clears throat> na otvoreno mjesto, posao mjesto je klanjala dženaza namaz, ili bajram namaz, fe safe bihim, wa kebara erban. Pa je posafao uh, oni koji su izašli sa njim od ashaba, okebar erban i donio četiri tekbira. Donio četiri tekbira, znači uh, to je način kako se klanja dženaza namaz, da se izgovori četiri tekbira. Hadis 153. Mi nećemo spomenuti, pa ćemo na komentar. Anđabe radijelahu anhu, ena nebija sallallahu alaihi wa sallam, salla ala neđašiji, E, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao neđašiju, na misli se na dženazu namaz. Wa kuntu fi saf thani aw thalith. Kaže a bio sam u drugom ili trećem safu. Što znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem e, napravio više safova. Pošto je na otvorenom, znači moglo je se ovaj, jedan saf da bude jako dug, ali, ali e, od suneta da se napravi više safova, znači da budu, ne mora biti dug e, kraći saf, a da bude više safova od tri, kao što je zašlo u nekim hadisima. Dobro. Ovdje u ovom hadisima riječ ova na'a, na'jun, a to je u stvari obavijest o smrti, a imamo hadisima koje došlo da je, da je vjerozostan hadis, da je poslanik sa zabranio naj, zabranio je obavještavanje o smrti. Pa ćemo vidjeti ovaj, o čemu se tu radi, šta je to zabranjeno, a šta je to dozvoljeno po pitanju toga. Neđaši je bio namjesnik u Abesini, ime mu je bilo Ashametu. Veselio je u Ređep, mjesec u Ređepu, devete godine po Miladi, po, po Hiži, pardon, radi Allahanu. Znači bio je kralj ili namjesnik Habešeta, Abesinije, Neđaši. E, on zasluži pohvalu i, i ima fadl taj što je što je prihvatio, ugostio muhađire od Allahog poslanika sallallahu alaihi wa prilikom onih prve hijđe koja je učinjena u Abesiniju kada su Korešije e, vršili velik pritisak na, na muslimane, na oni prve muslimane u Mekiji. I nije predao, kada su mušici poslali svoje predstavnike da, da, ovaj, da im vrate, da im vrate uh, one koji su učinili hijđu iz Mekije, nije se odazvao tome, nije, nije ih predao njima, nije im vratio, nego je baš u počastio i ugostio sa čime, za, e, sa čime za, e, ovaj, zaslužuje svaku pohvalu. I ne samo to, nego je poslije toga u razgovoru sa muslimanima i prihvatio islam. Znači nije ga njegova oholost i njegovo mjesto, položaj koji je imao odvelo do tog da ga, da ga odvrate od primanja islama, Pa je tako i preselio, znači pojent u tome da je on preselio u svojoj, kao namisnik u svojoj državi, preselio je kao musliman. Nije sreo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nije učinio hijđu. I još zanimljivije stvari je to da je bio namjesnik, musliman, vladao je u državi koja nije bila muslimanska, što znači da je vladao po neislamskim zakonima, po tagutskim zakonima a da je to bilo dijelo kufra, poslanik sa lalavom, sam ne bi mu klanio dženazu. Ili bi pojasnio da to što radio, da je to, da je to haram ili upozorio bi na to, ukazao bi na to i tome slično. Uglavnom, eh, kada je on preselio u svom mjestu, znači ovaj kralj na Besini, Žaši, e, i nije klanjan u njegovom mjestu, nisu mu klanjali dženazu, jer tamo nije bilo muslimana, nije vjerojatno imao ko da mu klanja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijesu svoje shabe da je on preselio u istom tom danu, pa je izašao sa skupinom, znači to je taj, ovaj tekst hadisa, pa je izašao sa tom skupinom e, sa skupinom sahaba je izašao na musallu i klanjali su posafao ime, posafao je izgovorio sa četiri tekvira i klanjali su njemu dženazu. Što se tretira kao šefaat, tretira se kao šefaat kod Allaha Đelešanuhu od strane poslanika sa sahaba koji su klanjali dženazu. Uglavnom ovaj hadis, uh, on ukazuje na, na više nekih propisa, Eh, a govori o jednoj najbitnijoj eh, meseli oko, koja, koja je poznata, jer ima drugi hadisa koji govori o načinu klanjena dženaze i tako dalje, ali eh, osnovna mesela koja je vezana za ovaj hadis je to da li je propisano klanjati namaz, klanjati dženazu namaz osobi u odsustvu. Tako zvan salatu al-gaib, hukum salatu al-gaib. Propis klanjanja dženaze i namaza, osobi koja je odsutna, osoba umrla u nekom drugom mjestu, a da se klanja u ovom mjestu dženaza, bez njenog prisutstva. Ili ako je klanja se u tom mjestu dženaza, da li je propisan na drugom mjestu da se klanja dženaza. Po tom pitanju imaju e, poznata dva stava, a ima i treći stav učenjaka. Dva stava učenjaka, u stvari su dva stava, dva mezeba su na jednom stavu, dva mezeba na drugom stavu prvi stav učenjaka je da nije propisano klanjati dženazu odstu. Kažem, nije propisano, znači, znači nije mu stehab. Nije da to, znači, kad kažem nije mu stehab, to znači ako bi neko klanjao i ustrajavao na toj praksi, činio bi nešto što nije u redu. Jer to nije propisano. Na tom stavu su Hanefije i Malikije da klanjati ženazu osobi koja je odsutna, umrloj osobi koja je odsutna, nije propisano. Kako onda tumači ovaj hadis, on, od, da je poslanik sallallahu sallam klanjao dženazu na džašiju, kažu, odgovor na taj hadis je da je to, da je to specifična situacija za, a, koja važi samo za poslanika sallallahu sallam. Kaže, to je uradio poslanik sallallahu sallam za neđašija, i nije prenešeno da je klanjao dženazu namaz u osustvu bilo kome drugom. Je li vam poznato da je bilo kome klanjao? Znači nije poznato da je klanjao i to. To je jedan jedinstven primjer da je klanjao nežaši. S druge strane, druga dva mezheva, a to su šafijski i hambelijski, kažu da je klanjanje dženazi u osustvu propisano. Da je mu stehab, a kaže tvrdnja što tvrde ova dva mezeba da je ovo specifično za, za vrijeme za, da to važno samo specifično za poslanika sa Lalasena da ne važi za ostale kaže tu treba dokaz da dokaz ukazuje da je to specifično samo za a nema kaže dokaza da je to da, sto, da je to važno samo za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, ostaje, tu, ostaje tu sa, ovaj, u vazduhu, što se kaže, ono, Ovaj, ako je bilo propisano, zašto nije klanjao nekom drugom u tako odsustvu? A onda ovamo prenosi se stav od Ibn Taymije, neka sredina između ova dva stava. Kaže šehe Islam Ibn Taymije, i drugi učenjaci, nije on jedini, on je e, poznati sastupnik ovog stava, ako je odsutna osoba, umrla odsutna osoba, ako joj se nije klanjala ženaza, onda joj se klanja, onda je propisano da se klanja kao slično to neđašija. Ako je se klanjala, onda je nije propisano klanjati nas. Ovaj stav se također prenosi od imama Ahmeda. To je Ibn Temi prenio od njega zastupa ga Ibn Qajim također. Što kažu a, e, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu umrlo je mnogo poznatih ljudi koji su bili u odsustvu koji nisu bili prisutni poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije poznato da je on njima klanjao dženazu odsustvu. A, a bilo im se klanjalo tamo gdje su preselili. Ako uzmemo neki od poznatih ashaba koji su preselili, kao, kao, kao, da su negdje preselili, otišli negdje i bili preselili, i klanjala je bila dženaza, nije prenačeno da se klanjala dženaza, da im klanjao poslanik sallallahu sallam dženazu u Medini. A onda donosi se, možemo reći, donekli možda i četvrti stav učenjaka, a to je kojeg, eh, koji prenosi šešnji slav temije od imama Ahmeda, duži kao četvrti stav učenjaka, a to je da je propisano klanjati i nekoj poznatoj ličnosti, poznatoj ličnosti, bez obzira što je se klanjala dženaza na mjestu gdje je umrla, ili u gradu i sredin gdje živi. Ako umre neka poznata ličnost, da je, pro, da je njoj propisano klanjati dženazu i na drugim mjestima, mimo onog gdje, u mjestu gdje je živjela, gdje je ukopana. To dođe kao neki jel, četvrti stav učenjaka – ovo, ovaj treći četiri stav učenjaka su tako zavodili mnogi drugi učenjaci, savremeni poput Rahmana Sadija. I to je, ta praksa je uglavnom kod selefijske saudijske uleme. Znači on su na ovom stavu da pozna toj ličnosti, da je poznato ličnosti propisano klanjati dženazu u odsustvu, bez obzira što se klanja u njenom mjestu gdje je preselila. Pa tako se recimo kada je šeh Bimbaz umro, klanjali su dženazom i u drugim gradovima mimo grada u kojim je ukopan. Također šeheh ibn Sejminu također. A onda je to i prešlo na neke od, od ovih kraljeva. Čak i to kod nas bilo ovdje, ako se sjećate. Preselio je Fahd, pa su klanjali ovdje kod nas negdje dženazu njemu osobu. Je li vam poznato to? Ne sjećate? I to se klanjalo gdje? Gdje? i Abdullahu i i ova i Fahda. Zanimljiv, jedni, jedni ga tekvirili, a drugi mu klanjali dženazu osu. Dobro. Uh, e, še, uh, e, Ibn Qaim na, na, naginje ovom stavu ovom, koji se prenosi od mama Ahmeda. Znači, dodatno, znači, spoj se pravi između trećeg i četvrtog stava, znači, da se, ovaj, uh, da se klanja, znači onom kojem nije klanjala dženaza nikako, pa mu se klanja u osustvu. I recimo ovo se moglo reći ono za osobe, recimo osobe ovaj, uhvaćene, odredene u zatvor, ubijene neko od muslimana i znali ste su ubijeni, ostali kod kafira, uh, mimo džihada naravno, pa, kojima se klanja dženaza inače, i da im se klanja u osustvu na dženaza. Recimo to, to je jedna, uh, to bi se moglo primijeniti u praksi. A onda dodatno kaže, ako umre osoba koja je klanjana dženaza, ali je poznata ličnost, zbog fadla za islam muslimane koja radila, da je također propisan klanjana dženaza. To je stav ovaj koji, koji e, se prenosi od šeštva me temi ibn Kajima, imama Ahmeda. A stavovi meziva su ovo što smo malo prije spomenuli. Znači. Hanefije Maliki kaže da nije propisan uopšte, e, Šafi i Hanabili kažu da je uopćeno propisano, znači bilo kome osoba se klanja dženaza sve se vraća za njima ovdje. Ovo, ovo ta, kad kažemo, fikvir, razumijevanje šarijetskih tekstova. Jedna te isti hadis, jedan te isti događaj, a vidimo kako se može tomačiti na tri, četiri različita načina. Da dva mezeba kažu, i to što kažu dva mezeba ima smisla, Hanefije i Malikije. To je jedan slučaj se desio za neđašija e, i to njemu nije bila klanjena dženaza, pa mu poslanik e, Salasadba klanjao dženazu u Medini i više nije ponavljeno to slučaj. Tako nešto nije ponavljeno. A onda ovamo jel, dođe sa razilaženje, je li to propisano da se, da se radi svakom uopćeno ili nije propisano ili e, otkud sad tu da se klanje posebnim poznatim ličnostima. Zar nisu umirali prije poznate ličnosti? Umro je Bubekr, umro je Omer. Je li prenešeno negdje da s njima klanjali dženazu? Možda jesu, ali ja postavljam pitanje, da li je prenešeno da klanja? Umrlo se poznate ličnosti, možemo redno nabrati koliko hoćete, od učeni, od namjesnika, od e, ljudi, hajra koji su radili za umet, da li su, znači od Ashaba pa nadalje, da li je njima, mimo što je klanio njihovo mjesto gdje su preselili, da li je klanio drugim mjestima, gradovima dženaza, jer su poznate ličnosti. Ljudi koji su učinili hajre za islam za muslimane. Zanimljivo je to da se od istog, jednog, istog događaja, istog hadisa, da, se, da imamo ovako različito tumačenje. <clears throat> E sad kad neko predlogao, pa šta je najispravnije, šta je najbolje? Znači, nemojte čest, nemojte bolovati od toga ovaj. Jer ovaj, ja kažem ispravno ovako, primjer radi, zato što ja procenim da ovako, sutra će doći neki drugi da je reći ispravno je ovako. Čete doći, čete, mi smo Hanefije, ova, kako Hanefijskom radu ovdje, sigurno, mada Hanefije ne radi ovako, ovdje. kako naši radi Hanefije ovdje. Klanjaju gdje stignu i kome stignu, pogotovo sada već nazove, šehidski i tako. Klanjaju i kad ne treba klanjati, i napravo su novotarije od toga. Iz ovog hadisa, znači, se razumije propisano sklanjanje dženaze uopćeno umrlom, naravno, jer je klanjanje dženaze u stvari vrsta šefaata za osobu. To je dova za umrlo muslimana. Također ovaj hadis ukazuje na propisanost klanjanja dženaze os umrle osobe u njenom osustu. Sa spomenuti razilaže među učenjacima. Također, hadis ukazuje da se dženaze, da je osnovi dženaze klanja na musalli, na kojoj musalli, ova ista musalla na kojoj klanjaju poslanik sallam sallam, Bajram, musalla la'id. Uh, e, hadis kazuje da je propisano doniti četiri tekvire prije uklanja dženaze namaza. Hadis ukazuje da je, da je ovaj, bolje i vrijednije što više klanjača bude na dženazi i da ih treba posafati u tri safa. Čak je spomenuti u derivatu džabra nije bio siguran bilo u trećem ili te, e, drugom trećem safu, što znači da je ciljano napravljeno više safova. Da bude ograničen broj prvom safu, da bi se napravio drugi i treći saf. U hadisu je također spomenut naj, a imamo vjerodostan hadis u kojem je došlo ne, e, neha nebiju, ani naje. Vjerovjesnik sa Allahom zabranio najobeštavanje o smrti Pa onda se dovodi pitanje kako, kako shvati to uvod. On je obavijesio smrti, a došla zabrana obavještanja smrti. A, ispravno tumačenje i to je većina učenjaka tako tumači. Zabranjeni, naj, zabranjeni obavještanje smrti se misli ono koje je popraćeno naricanjem i spominjanjem javnim, spominjanjem o a, fadlu te osobe. Znači to dvoje kad spoji to kod to da po zabranjeni obavještavanje o smrti ono ko se prije išlo, znači sad ima danas novine, ima medije, a prije išlo onaj da onaj da osoba prođe kroz naseljeno mjesto, kako zove, telav, kako zove ono? Ja, prođe i kaže umro je taj, taj bio je, mašala doba radi ovo, radi ono i tako dalje. Znači to je taj zabranjeno obještavanje. Ali a za, dozvoljeno obještavanje umr, o smrti umrle osobe ono kada se obavije si sa ciljem da ljudi znaju da umru kako bi došlo na dženazu kako bi znali, da znaju da je umro i kako bi se moglo doći na dženazu. A došlo je u hadisu, gledosno i jakom naj. Čuvajte se naja obaveštavanje, ovo zabranje obaveštavanje o smrti u kojem se spojeno znači naricanje, spojeno spominjanje dobrih osobina te osobe, javno iznošenje. Kaže fe inne naje amelu džahilije. Jer je, kaže, najobaveštavanje o smrti u, taj, u tom zabranjenom obliku, kaže, bila praksa džahil, e, u, u vrijeme džahilijeta, džahila, znači mušrika prije islama. A to je u stvari da su oni znači na, u naseljenim mjestima ili u, u, u, na trgovima, na javnim mjestima spominjali, uh, spominjali ovaj pohvalne stvari za umrlu osobu koja često bude one prevlečene stvari, laži, izmišljotina i tako dalje. Na to se znači misli. A mi danas imamo šta? Zamjenu za to. Bosanska verzija zamjene za to je šta? Salla. Salla. Na monaru, ono, kad se odi plati se, hoće se plati i onda on na, na, na monaru ode i ono nešto uči, šta salavate, ne, tako? Nešto ilače, nešto uči i i kaže, um, na kraju kada umrla je ta osoba. Umrla ta je ta osoba i je nazad toliko, toliko sati. A onda izdata fetva, kaže, ne smije obaveštavati ko je umro, da se ne pominje ime, nego samo da, da i lači. A naravno jedan drugo je Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen, Andalusen,